บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด เอลีเยดเอลีเยดพบหมอด็อกเตอร์ดาด็อกเตอร์ดาดิฉันมีนัดกับคุณหมอด็อกเตอร์ดารันดิวุมวาร์ Doktorda randevum var ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Saat 10'da randevum var Saat 10'da randevum var คุณชื่ออะไรคะ Adınız ne? Adınız nedir? กรุณานั่งรอในห้อง Lütfen bekleme odasında bekleyiniz. Lütfen bekleme odasında bekleyiniz. คุณหมอกำลังเดินทางมา Doktor hemen geliyor. Doktor hemen geliyor. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Nerede sigortalısınız? Nerede sigortalısınız? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Sizin için ne yapabilirim? Sizin için ne yapabilirim? คุณมีอาการปวดไหมคะ Ağrınız var mı? Ağrınız var mı? เจ็บตรงไหนคะ Neresi acıyor? Neresi acıyor? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Devamlı sırt ağrım var. Devamlı sırt ağrım var. ดิฉันปวดหัวบ่อย Sık sık baş ağrım var. Sık sık baş ağrım var. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Bazen karın ağrım var. Bazen karın ağrım var. ถอดเสื้อออกค่ะ Lütfen vücudunuzun üst kısmını açınız. Lütfen vücudunuzun üst kısmını açınız. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Lütfen sedyeye uzanınız. Lütfen yatağa uzanınız. ความดันโลหิตปกติ Tansiyon normal. Tansiyon normal. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Size bir iğne yapacağım. Size bir iğne yapacağım. ดิฉันจะให้ยาคุณ Size hap vereceğim. Size tablet vereceğim. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Size eczane için bir reçete yazacağım. Size eczane için bir reçete yazacağım.